الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي Doista svaka زهفة لابريبا našem gospodaru الله سبحانه وتعالى ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika alaihi salatu wa njegove časne ashabe i sve one ljude koji slijede na putu istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažena braćo i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je nakon jacije namaza naš ustaljeni termin u kojem se družimo sa blagoslovljenom knjigom Rijadu Salihin, čuvenog imama An-Nevevija Rahmetullahi Alehi. <clears throat> Večeras komentarišemo 37 poglavlje u knjizi ovog formata za oni koji žele da prati 37. poglavlje trošenje i metka koji je kvalitetan i čovjeku drag na 178. stranici. Prije nego što počnemo komentarisati ovo poglavlje koje je zasigurno veliko, interesantno i bitno, želim da napomenim sebe i vas, uvažena braća i poštovane sestre, da vrijeme u kojem živimo je vrijeme, hajde da kažemo, s jedne strane vrijeme izazova, vrijeme smutnje, vrijeme iskušenja, ali isto tako ovo je vrijeme velikih Allahovi blagodati prema čovječanstvu. Pa ćemo vidjeti da ljudi u današnje vrijeme uživaju velike njamete, velike blagodati o kojima njihovi preci nisu mogli znači ni razmišljati, niti im je palo na pamet da će čovječanstvo doći E, na jedan nivo da uživaju ono što mi danas uživamo. Pogledajte samo evo ovu tehnologiju e, prinos predavanja, da možda sada imamo ljude koji iz Amerike, iz Australije, iz Europe svi u isto vrijeme sjede kod svojih kuća i e, prate ono što mi, hajde da kažemo, izlažemo ovdje u Bosni. Pa je to jedna velika, velika Allahova blagodat pa bi insan trebao da bude zahvalan Allahu Đelešanu što nam je podčinio ovu tehnologiju da je možemo koristiti na halal i dopušten način. Svakako, najbolji način zahvale Allahu Đelešanu jeste da insan e, prvo u srcu bude ubijeđen da sve blagodati koje uživamo su od Allaha. Oma bikum min ni'metin fe min Allah. Sve blagodati koje uživate su samo od Allaha Đerlešanhu. Wa in ta'uddu ni'met Allahi la tuhsuha. A vi ako budete brojali Allahove ni'mete, nećete ih moći prebrojati. S druge strane, blagodati Allah subhanahu wa ta'ala treba da iskažemo i svojim jezikom, da i pripišemo Allahu Đelešanuhu, jer sve blagodati su od Allaha. U srcu treba da budemo duboko ubijeđeni da su od Allaha i na kraju da blagodati ni'mete koristimo na halal dopušten način. Rekli smo da jedna od blagodati ovog vremena u kojem živimo jeste svakako i internet. Insan treba da se boji Allaha Đelešanu, da bude svjestan činjenice da će na sudnjem danu polagati račune za svaki sekund svoga života, kako i gdje, na koji način ga je proveo, pa tako i vrijeme e, koji provede čovjek na internetu, definitivno, bez imalo sumnje, čovjek će biti za to vrijeme pitan, pa je ovo poziv prvenstveno meni, a nakon toga i svima nama ostalima, da internet pokušamo koristiti na halal i dopušten način. Doista je mnogo, mnogo, mnogo toga što čovjek može da nauči i da se okoristi putem interneta, počevši od komunikacije međusobne sa ljudima, ljudi koji žive u Americi, u Europi, u Australiji, e, direktan kontakt sa svojim roditeljima, sa svojom rodbinom, sa svojom djecom, putem Vibera, putem Whatsappa, putem e, e, razno raznih <clears throat> drugih programa gdje čovjek može direktno razgovarati sa ljudima putem kamere jednostavno kao da bukvalno sjede zajedno pa su to velike blagodati. S druge strane, internet je jedno ogromno, ogromno polje gdje čovjek može da se educira u, mnogo, u mnogim e, pitanjima, počevši od vjeri, slušajući predavanja, čitajući knjige, a isto tako u pogledu e, dunjalučkih nauka danas znači <clears throat> ne postoji e, skoro pa da ne postoji pitanje koje čovjek ne može E, da istražuje, da o njemu uči putem interneta. Sve te stvari su nama dostupne. E, možemo se znači svakodnevno e, dodatno koristiti putem interneta. <clears throat> Svakako, internet ima i tu svoju crnu stranu, a to je korištenje interneta na zabranjen način E, putem gledanja filmova, ne daj Bože pornografije, dopisivanja sa ženama i, i, i mnogo drugih načina, insan vjernik treba da se boji Allaha Đelešanu i da internet koristi samo na ispravan i halal i dopušten način. <clears throat> Mi se vraćamo <clears throat> našem e, predavanju 37. poglavlje koji imam Rahmetullah Rahmetullahi Alehi naslovio trošenje i metka koji je kvalitetan i čovjeku drag. Imam Rahmetullah Rahmetullahi Alehi u ovom poglavlju želio je da spomeni nekoliko argumenata koji ukazuju na vrijednost udjeljivanja i metka na Allahovom putu e, u prizmi Islama. Ovo jedno veliko poglavlje, interesantno je da Imam Nevevi Rahmetullah Alihi nije mu pridao veliku pažnju. Znači ovo poglavlje, e, mnogo je kuranskih ajeta koji govori o vrijednosti udjeljivanja i metka na Allahovom putu. S druge strane, mnogi su hadisi Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, koji podstiču vjernike na udjeljivanje i metka. Vidjet ćemo da Imam Nevevi Rahmetullah Alihi citirao samo nekoliko argumenata koji ukazuju na vrijednost udjeljivanja i metka na Allahovom putu. E, što je djelimično malo i čudno, ali mi ćemo to ako Bog da nadomjestiti, pa ćemo nakon što komentarišemo e, argumente koji ukazuju na vrijednost udjeljivanja i metka na Allahovom putu, mi ćemo ako Bog da spomenuti još neke argumente koji su bitni. E, prvi ajet koji imam Ennevi Rahmetullah je citirao jesu riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala Len tenalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun i sure Ali Imran 92. ajet Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjeljujete dio onoga što vam je najdraži. Odgodit ćemo komentar ovog kuranskog ajeta e, do hadisa koji nam dolazi, prvi hadis u ovom poglavlju, e, zato što e, je Imam Ennevi Rahmetullah Ali spomenuo hadis koji se vezuje baš za ovaj ajet. U drugom ajetu imam An-Nevevi rahmetullahi alejhi koji je citirao iz sure Al-Baqara 267. ajet stoji da Allah dželšanu kaže: "Ja ejuhalladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi." O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječite i od onoga što vam mi iz zemlje dajemo Ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udjelili, a i sami to ne bi uzeli. <clears throat> ovaj ajet nosi mnoge, mnoge e, koristi. Prva stvar vidimo da uzvišeni Allah Đelešanu se obraća ovdje na početku ovog ajeta vjernicima. O vjernici, o vi koji vjerujete u Allaha, o vi koji vjerujete u sudnji dan, o vi koji vjerujete da ćete e, polagati račune na sudnjem danu. Ovi koji vjerujete da i metak kojeg udjelite, Allah Đelešanu ga dobro zna, meleki su zapisali, ovi koji vjerujete, da ono što uradite na Dunjaluku, zato ćete biti nagrađeni na sudnjem danu. Pa je zato i zabilježeno od prvih generacija Selefa da su govorili kada čuješ da Allah Đelešanu započne ajet sa riječima ovi koji vjerujete, dobro, dobro svoje uho okreni i dobro poslušaj šta će doći poslije tih riječi ovi koji vjerujete, jer nakon tih riječi ili dolazi neki hajr, koji ti uzvišeni Allah naređuje i preporučuje ili dolazi neka zabrana, neko zlo, a svakako sve što je zabranjeno od strane uzvišenog Allah subhanahu šteti čovjeku. Pa kaže uzvišeni Allah o vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete. Pa ovdje imamo dvije koristi. Uzvišeni Allah poziva vjernike da udjeljuju. Ali šta da udjeljuju? Udjeljujte od lijepih stvari koje stječete. Pa je propisano čovjeku muslimanu kada udjeljuje da udjeli nešto vrijedno, nešto lijepo, a ne kao što će nam doći na kraju ajeta, da udjeli nešto što i on sam ne bi privatio, što mu smeta, što bi bacio, što nema neku vrijednost. Pa uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poziva insana da poštuje i da respektuje čak i onoga kome će nešto udjeliti. Nekada se dešava da čovjek ima nešto u kući što mu smeta pa ne zna šta će od toga, pa hajde da kažemo dadni nekomi. O vjernici udjeljujte od lijepih stvari koje stječite. Pa pogledajte, lijepe stvari koje insan stekni. Znači insan u islamu naređeno je da radi, da se trudi, da uloži trud da bi stekao na faku egzistenciju, a nakon toga, nakon što se potrudio, pohvalno je da dio svoga imetka, kao zahvala Allahu što ga je obskrbio, da dio imetka udjeli onima koji su potrebni. Pa pogledajte blagodat, pogledajte kako je Islam savršena i lijepa vjera. Poziva insana koji je utrošio svoj trud, da bi zaradio egzistenciju, da dio toga udjeli. Svakako ovakve ajete treba e, ispravno razumjeti. Mi ne pozivamo nikako da dio društva živi na parazitski način pa da se ne trudi, da ne radi, da očekuje samo da jednostavno mu neko udjeli. Ali definitivno u svakom društvu imaju kategorije ljudi koji ne mogu zaraditi, koji su potrebne jetini, hudovice, siromasi, penzioneri, stari iznemogli ljudi definitivno sve su to kategorije koje, hajde da kažemo, e, zaslužuju da budu potpomognute. Zato Allah poslanik alaihi salatu wasalam i kaže Esai ala armalati wal miskini kel muđahid fi Onaj koji se trudi da obezbijedi egzistenciju i potrebe siromahu i ženi hudovici, ženi koja nema ko da se o njoj brine, on je, kaže, na stepenu muđahida na Allahovom putu koliki je stepen džihada, koliki je stepen borbe na Allahom putu, da je čovjek spreman da dadne svoj život radi Allaha i za vjeru, to je nešto ogromno, veliko. A pogledajte kako je Islam vjera, vjera potpomaganja, vjera društvena, da insan koji se trudi da olakša hudovici, da olakša siromahu, onome koji je potreban, da je na stepenu čovjeka koji je otišao da dadne svoj život na Allahom putu. Pa se vraćamo ovom našem e, kuranskom ajetu gdje Allah Žešan kaže o vjernici, ovi koji vjerujete u Allaha i vjerujete u sudnji dan i vjerujete da ćete biti nagrađeni za imeta kojeg udjeljujete, udjeljujte od lijepih stvari koje ste vi stekli. Vi jeste uložili trud za taj imetak, ali u dio toga udjelite pa će vas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga nagraditi. Pa kaže uzvišeni Allahu u nastavku ovog ajta i od onoga što vam mi iz zemlje dajemo. Imamo dio imetka kojeg mi stičemo. Imamo dio imetka kojeg nam Allah Đelešanu daje tako što znači mi jednostavno samo e, uzimamo ono što izlazi iz zemlje. Pa mi posijemo, a Allahovom Đelešanu voljom ono nikne, pa mi to, hajde kažemo, uzmemo ili žetvu napravimo pa i na taj način stičemo i metak. Pa pogledajmo ovdje jedna interesantna stvar. Allah Žešan kaže udjeljujte od onoga što vam mi iz zemlje dajemo. Allah je taj koji stvara. Hajde zamislite danas, iako je tolika tehnologija na, na planeti, ljudi ne mogu stvoriti jedno zrno pšenici koje ćemo mi sutra staviti u zemlju pa će iz njega niknuti pšenica. Mi možemo napraviti neku nazovimo i plastičnu rižu i plastično zrno pšenice, ali je nemoguće kada bi se cijela planeta okupila da napravimo zrno pšenice koji kad stavimo mi u zemlju neće istrunuti, već će niknuti i onda će opet na tom, e, na tom na stabljiki te pšenice ili ječma ili, ili, ili niknuti i, i sazrijeti mnogo, mnogo drugih e, zrna. Pa je Allah taj koji daj, Allah je taj koji stvorio insana, Allah je taj koji je stvorio zemlju, stvorio je nebesa i zato je On jedini koji zaslužuje da bude obožavan. On je, Allah subhanahu wa ta'ala, stvoritelj zemlje i nebesa, stvorio je čovjeka. Pa u ovom ajetu znači jedna indirektna korist. Allah on kaže i udjeljujte od onoga što vam mi iz zemlje darujemo. Pa je znači u islamu propisano da se imetak daje koji smo mi stekli, a isto tako ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala podari od poljoprivrednih proizvoda. I na kraju ovog ajta kaže Allah Žešanu, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udjelili. Nemojte izdvajati nešto što ne vrijedi, nešto što ne velja, nešto što vi ne bi uzeli, osim što je došlo u nastavku ajta zažmirenih očiju nešto hoćeš da udjeliš, onda se potrudi da to bude nešto što vrijedi, a ne nešto što je pokvareno ili nešto pocijepano ili nešto staro i tako dalje. <clears throat> Pa je ovaj kuranski ajet, e, znači, e, jedna velika škola za sve nas. Iz njega uzimamo mnogo, mnogo e, koristi. O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari. O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete vi zarađujete lijepe stvari, halal, dozvoljene stvari. Ovdje kad se kaže lijepe stvari, misli se i na halal stvari. Ne može čovjek udjeljivati duhan, ne može udjeljivati alkohol, ne može udjeljivati i tako dalje. Pa udjeljujte od onoga što je halal, što je dopušteno, što je lijepo, a vi ste to stekli. I udjeljujte od onoga što niči iz zemlje, što vam je Allah podario od usjeva, poljoprivrednih proizvoda i nemojte udjeljivati nešto što je loše. Nakon toga, u 297. ajetu stoji od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao <clears throat> Od svih ensarija u Medini, Ebu Talha radijallahu ta'ala posjedao je najviše umjetka u palvama, a najdraži imetak bio mu je palmovik Bejraha koja se nalazila naspram Allahovi poslani, a, poslanikove alihi salatu wasalam džamije. Enes Allahu ta'ala počinje ovaj hadis e, konstatacijom da jedan od najbogatijih stanovnika Medine bio Ebu Talha radi ta'ala anhu poznati ashab. Imao je mnogo, mnogo palmi, bio je izuzetno bogat. Jedna od stvari koju je najviše volio jeste palmovik koji je bio ispred džamije Božih poslanika ali se letu selam, palmovik u kojem je bilo palmi, u kojem je bilo izvora vodi. Dodatna vrijednost tog palmovika je bila to što je Allah poslanik kada bi klanjao namaz, izišao bi džamije, otišao bi u taj palmovik i jeo bi od njegovih plodova i pio bi od, znači pio bi vodu iz tog palmovika. Pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu <clears throat> Allahu poslanik ali salatu selam ulazio u taj palmovik i pio vodu koja se nalazi u njemu. Kada je objavljen ajet nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjeljujete dio od onoga što, što, vam je najdraži. Ebu Talha je otišao Allahu poslaniku ali se sam i rekao Allahu Allah ti objavio, nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjelite dio onoga što vam je najdraži. Od mog imetka najdraži mi je palmovik Bejreha i ja ga u ime Allaha dajem kao sadaku nadajući se da ću kod Allaha imati trajnu nagradu za njega. Pogledajte kako su ashabi doživljavali kuranske ajete. Prvo nam je Enes radijallahu ta'ala napravio jedan uvod da je Ebu Talha bio jedan od najbogatijih ljudi. Imao je jedan palmovik jednu veliku baštu koja je bila ispred džamije Božjih poslanika, pa Allah poslanik kada bi klanio namaz otišao bi da, e, da uđe, uzeo bi plodova i pio bi vodu iz tog palmovika. Pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, kada je objavljen kuranski ajet len tanalu birra hatta tunfiqu mimma vi nećete dostići nagradu ili vrhunac ili dobročinstvo sve dok ne budete udjeljivali od onoga što vi najviše volite Pogledajte sada kako su ashabi doživljavali, kako su živjeli po ajetima. On dolazi i kaže Allahu poslaniče, tebi su objavljeni ti ajeti. Ova bašta je meni najdraža. Znači imam dosta imetka, ali ova bašta mi je najdraža. Želim da ja budem od onih ljudi koji potpadaju pod ovaj ajet. Nećete dostići vrhunac i nagradu i dobročinstvo sve dok ne budete udjeljivali od onoga što volim. Allahu poslaniče, ova bašta je meni najdraža pa je ja dajem u ime Allaha kao sadaku, nadajući se, ovdje je veoma bitno, dajem je u ime Allaha, ne dajem je radi ljudi, ne dajem je radi Facebooka, ne dajem da me neko uslika, ne dajem da ljudi o meni pričaju, dajem je radi Allaha. Nadajući se njenoj nagradi, kada sutra budemo proživljeni, želim da me čeka nagrada za ovo djelo koje sam uradio kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa pogledajte kako su asabi praktično živjeli sa ajetima. Znači objavljen ajet i čovjek odma dolazi Allahu poslaniče. Objavljen je taj kuranski ajet. Želim da ga ja upraktikujem. Želim da udjelim nešto što mi je najdraži. Poslušajmo odgovor Allahu poslanika alihi salatu wasalam. <clears throat> Kaže Allahu poslanika alihi salatu wasalam. On kaže on nakon toga, zato Allahu poslaniće, ti ga dodijeli onako kako ti Allah ukaže. Allahu poslanik ali se letu je rekao, aferim, to je profitabilan imetak, to je profitabilan imetak. Smatram da ga trebaš raspodijeliti među rodbinom. Ebu Talha je rekao, učinit ću to Allahu poslaniće, pa ga je razdijelio među svojim rođacima i svojim amidžićima stavlja na raspolaganje taj imetak Allahom poslaniku i kaže Allahu poslaniće, evo, ova bašta je vakuf u ime Allaha, ti uradi sa njom šta god hoćeš. Allahu poslanik alih salatu wasalam, prva stvar, podrška. Bahin, bahim, blago tebi, aferim, svaka ti čast. Kada si tako jakog imana, kada si ti odmah želiš da budeš od onih koji će prakticirati ovaj kuranski ajet, zaista je, kaže, tvoja trgovina uspješna. I meta kojeg daješ, to je znači ono što tebi ostaje za sudnjeg dana. Navešćemo poslije hadisa Allahog poslanika alaihi salatu wasalam, kada jedne prilike zaklao ovcu i svu su ovcu podijelili, ostala je samo plečka. Pa kaže Allahog poslanika alaihi salatu wasalam, šta je ostalo od ovce? Kaže Aisha, Allahog poslanika, ostala je plečka. Ostala je plečka. Kaže Allahog poslanik, ne, Ostala je sva ovca. Ostalo je ono što smo dali za sudnji dan. Ostala je, kaže, sva ovca. A tu je samo plečka. Ono što mi pojedemo, zato nećemo biti toliko nagrađeni. Ali ono što podijelimo, to je prava za ostavština. Pa Allah poslanik ali se nam daje podršku ovom asabu i kaže aferim, svaka ti čast. Ovo je ispravan način razumijevanja. Tvoj imetak je, hajde da kažemo, uspješan imetak. Pa Allah poslanik opet ne želi da on bude taj koji će dijeliti njegov imetak, možda će njegovi rođaci sutra gledati, možda sa malo sa prezirom, zašto se imetak njihovog rođaka dijeli tamo nekom drugom, pa Allah poslanik alaih salatu selam želići da ojača rodbinske veze Ebu Talhi i njegovi rođaka kaže ne, ja ti naređujem ili savjetujem da ti taj dio, tu baštu, taj palmovik podijeliš svojim rođacima, pa je tako i učinio, podijelio ga znači svojim rođacima i svojim amidžićima. Pa pogledajte, ovaj hadis nosi doista, doista mnogi, mnogi koristi. E, jedna od njih je i bogati ljudi, pogledajte, i bogati ljudi imaju potrebu da se natječu, da se pripremaju za sudnji dan. Ebu Talha radi Allah, bio jedan od najbogatijih ljudi. Ali kada je objavljen ovaj kuranski ajet, prvi je bio koji je pokušao da ispoštuje i da praktikuje ovaj kuranski ajet. Isto tako, e, od koristi koji nosi ovaj kuranski ajet jeste e, odnos Božih poslanika ali se letu kako ga je pohvalio, kako je e, dovio za njega, nakon toga kako nije tio direktno da on podijeli, već je preporučio Ebu Talhi da on bude taj koji će to podijeliti svojim rođacima. U svakom slučaju ovo je jedan veliki hadis, jedan veliki događaj koji nam ukazuje i njegova jedna od najvećih koristi jeste to vidimo praktično kako su ashabi Allahu poslanika alaihi salatu živjeli sa Kur'anom. Abdullah ibn Omar koji je bio e, prepoznatljiv i poznat po tome da je mnogo, mnogo dosljedno slijedio Božih poslanika alaihi salatu wasalam. Za sebe kazao da je suru Al-Baqara koja ima 49 stranica u Kur'anu učio je 10 godina na pamet. Abdullah ibn Omer je toliko bio pametan, inteligentan da samo hivzanje Znači, memorisanje te sure je sigurno mogao za nekoliko dana da i nauči. Ali ne, kaže, ja sam učio deset ajeta, pa kada bi naučio deset ajeta, onda bi išao da ih upraktikujem u svome životu. Nakon što bi praktiku uprakticirao u svome životu, onda bi uzeo novih deset ajeta, pa bi ih učio na pamet i živio po njima. Pa su oni, znači, živjeli sa Kur'anom praktično. Njih je Kur'an odgajao. <clears throat> Rekli smo da imam Ennevi Rahmetullahi Alihi spomenuo <clears throat> e, samo ova dva ili tri e, dokaza koji ukazuju na vrijednost udjeljivanja na Allahovom putu. Svakako e, jedna od odlika i univerzalnosti vjere Islama jeste i činjenica da Islam, rekli smo više puta, prvo imamo sastavni dio Islama je da čovjek ako je bogat, da dio svog imetka izdvoji u ime zekijata. Pa je Islam znači toliko društvena vjera da insan ako je bogat, pod obavezu, pod obavezu mora da odvoji dio svoga imetka 2,5% i da to udjeli siromasima i čak nije mu dozvoljeno nikako da im prigovori zbog toga, niti mu je dozvoljeno da traži protu uslugu, već znači čovjek treba pokoravajući se Allahu Đelešanuhu da udjeli dio svoga imetka onima koji su potrebni. Pa pogledajte, na koji stepen islam uzdiže udjeljivanje, da je to sastavni dio islama, pet temelja islama, bunijel islamu ala hams, islam je sazdan i izgrađen na pet temelja, izgovaranje šehadeta la ilaha illa Muhammed Rasulullah, obavljanje namaza, davanje zekijata, post mjeseca Ramazana i odlazak na hađ. Pa su to temelji vjeri udjeljivanje na Allahom putu. Nakon toga imamo drugu vrstu udjeljivanja, a to je dobrovoljno udjeljivanje za dobrovoljno udjeljivanje zbog svih njegovih koristi za društvo u kojem se živi. Islam obećaje velike, velike nagrade koje ćemo mi sada, ako Bog da, spomenuti. Pa smo rekli, e, Islam nije vjera samo vjera džangi, nije vjera samo namaza, nije vjera posta, hađa, već je društvena vjera. Islam znači mnogo, mnogo pažnje posvećuje e, kontaktu, odnosu čovjeka prema društvu u kojem živi. Pa jedno od pitanja e, putem kojeg Islam definiši odnose čovjeka prema društvu u kojem živi jeste da Islam podstiče na udjeljivanje. I zamislite kada imamo čovjeka koji udjeljuje ljudima oko sebe, kakav će biti njihov međusobni, hajde kažemo, odnos i kontakt. Sigurno da će se ljudi voliti, da će se poštovati, Čak islamski učenjaci kada govori o zekijatu navode činjenicu zašto je zekijat propisan da bi siromasi postali djelomično imućni pa da bi se i metak imućnog sačuvao od krađi. Pa kada imućan čovjek udjeli ljudima oko sebe, velika većina njih na taj način će prvo postati znači e, zadovoljna, imat e, potrebe egzistencije, to će ih, hajde kažemo, zastiditi da sutra pomisli da nešto uzmu bespravno od tog čovjeka. Pa pogledajte kako islam umanjuje kriminal, umanjuje krađu, a s druge strane jača sve ono što će ojačati društvene veze e, e, ljudi. Ako pogledamo hadisa Allahog poslanika ali salatu selam i, i kuranske ajete koji govori E, o udjeljivanju naći ćemo nešto, nešto znači što je veoma teško naći u nekom drugom e, segmentu ljudskog života. Allah poslani kaže u vjerodostojnom hadisu, sedam je osoba koji će biti u hladu na sudnjem danu. Sudnji dan najteži dan. 50.000 godina traje. Polaganje računa, čitanje životnih knjiga i životnih deftira. Svako od nas ima životni defter, treba stati pred čovečanstvo i čitati svoju knjigu. Svakog insana treba obračunati. Historija je velika. Milijarde ljudi su prodefinovale Dunjalukom. Svi ljudi treba da položi račun. Pa je sudnji dan, težak dan, dug dan, 50.000 godina. Allah poslanik Ali se letu se nam kaže u tom teškom danu kada će se ljudi gušiti u znoju svojih grijeha, neki ljudi će biti u hladu. Jedna od tih kategorija jeste insan koji je udjeljivao na Allahovom putu. Pa insan udjeljivanjem na Allahom putu e, u, u jednu ruku sebi obezbjeđuje i garantuje e, dobru situaciju i, ajde da kažemo, e, olakšanje na sudnjem danu. Pa kaže Allah poslanik se ratu sedam osoba će biti u hladu na sudnjem danu. Kada ne bude drugog hlada osim Allah, hlada uzvišnog gospodara, Allah subhanahu jedan od njih je čovjek koji je toliko dijelio i metak da njegova ljevica nije znala što udjeljuje desnica. Znači čovjek stavi ruku u džep i samo dadni, bez da broji, bez da gleda mnogo, znači aludirajući da je mnogo, mnogo udjeljivao, toliko da njegova lijeva ruka, koja je toliko blizu desne ruke, ona nije vidjela i nije znala šta je njegova desna ruka udjelila. Isto tako, uzvišenje Allah s.w.t. kaže u suri Ali Imran, u osariju ili magfirati rabikum požurite, natječite se prema oprostu svoga gospodara džennetin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin i natječite se ka džennetu čija prostranstva su velika kao zemlja i nebesa ako je pripremljen za bogobojazni. Ovo je kuranski ajet u suri e, ali Imran, nakon toga Allah Žešanu opisuje ko su ti bogobojazni, pa kaže Alladine fi sarra'i wad darra, to su oni koji udjeljuju i u blagostanju a isto tako i kada im je teško. Pa prvi opis ljudi kojima je obećan džennet i oprost gospodara jesu ljudi koji udjeljuju na Allahom putu kada? I u blagostanju, ali isto tako i kada im je poteškoća. Želim ovdje da ukažem na jednu stvar koju sam slušao od svojih e, šehova i od svojih odgajatelja, svojih e, profesora, da čovjek musliman treba da se navikava, da dijeli i onda kada mu je teško. S odnovim kuranskim ajetima. Jer u islamu se stvari vrednuju procentualno. Pa primjer radi čovjek koji ima 10 konvertibilnih maraka. Tada, ako udjeli marku, on je udjelio desetinu svoga imetka. Dok čovjek koji ima milion, da bi njega stigao, mora udjeliti stotinu hiljada maraka. Pa insan treba e, da se navikava i kada je u poteškoći, da tada udjeli. Jer u osnovi on je u veću poteškoći. Evo recimo da čovjek padne na nivo da ima samo u svojoj kući 100 maraka ili 100 eura. I u toj krizi on dadni nekom je 10 eura sadaki za džamiju, za operaciju i tako dalje. On je dao desetinu svoga imetka. Neki milijarder ili milion da bi njega stigao mora da udjeli stotine hiljada ili milione da udjeli da bi ga stigao. Ako čovjek ima milion, da bi dao desetinu svoga imetka, treba da udjeli stotinu hiljada. A ovaj čovjek je samo dao 10 eura. U vjerodostojnom hadisu nam je to potvrđeno da Allah poslanik ali se wasalam sram kaže Sebeqa dirhemun mi'ete elf dirhem. Jedan dirhem, jedan dirhem je pretekao, kaže, stotinu hiljada drugih dirhima. Sahabi Allahog poslanika se začudiš i kaže Allahog poslanić, kako može jedan srebrenjak da pretekne stotinu hiljada? Kaže Allahog poslanika ali se letu sram, čovjek imao samo dva dirhema. Samo dva. Dvije marke ili dvijesto maraka. Pa je, kaže, jedan dao na Allahom putu. Šta je dao? Dao je polovinu imetka. A čovjek je, kaže, imao veliku gomilu metka. Pa je otišao, kaže, zagrabio i to je bilo stotinu hiljada, ali ta gomila je ostala velika. Pa je ovaj dirhem jedan pretekao stotinu hiljada procentualno gledajući. Pa insan, znači, shodno ovom kuranskom ajetu, وَسَارِيُوا إِلَا مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ Požurite Allahovom oprostu, požurite ka džennetu, čija prostranstva su duga kao nebesa i zemlja, koji je pripremljen onima koji su bogobojazni, onima koji udjeljuju i u blagostanju i u poteškoćama. Pa insan treba da se navikava vjerujući u Allaha, vjerujući u sudnji dan, vjerujući da Allah daje obskrbu, vjerujući da će mu to Allah Žašanu nadoknaditi na dunjaluku prije ahireta, kao što ćemo to spomenuti u sljedećim hadisima, čovjek treba i u teškim situacijama da odvoji od svog imetka onoliko koliko može. Isto tako e, poznate kuranske ajatu suri Al-Baqara gdje Allah kada govori o udjeljivanju na Allahom putu kaže primjer onih koji udjeljuju na Allahovom putu je primjer zrna. Kemetheli habbetin embetet seba asenabil Zrno iz koje kaže iziđe sedam klasova, a u svakom klasu stotinu zrna. La ilaha illallah. Kaže, Wallahu da'ifu limen ješa, Wallahu asjun alim, a Allah nagrađuje više od toga. Čovjek dadni Marku, a Allah Đelešanu ga sedam stotina puta nagradi za Marku. A zamislite onda kada neko dadne stotinu maraka ili hiljadu ili manje ili više. Pa Allah subhanahu wa ta'ala poredi one koji udjeljuju imetak na Allahovom putu sa zrnom iz kojeg iziđe sedam klasova, a u svakom klasu stotinu zrna. Sedam stotina puta i u vjerodostojnim hadisima Allah poslanik alaih salatu wasalam je spomenuo učinjenicu da uzvišeni Allah nagrađuje svoje robove shodno njihovoj iskrenosti i do sedam stotina puta i više. Wallahu li men yasha, a Allah daje kome hoće i više. Glavna poenta je da se čovjek trudi kada udjeljuje da njegova namjera bude iskrena. Ako je to pola marki, ako je to euro, ako je to deset, ako je to 100, ako je to 50, da ne želi time ništa drugo osim zadovoljstva uzvišnog Allaha. Želi da to nađe na sudnjem danu, ne želeći da to neko vidi, da to neko čuje, da to neko usnika, da to neko prepriča, da to neko spomeni. Ne, ja to želim samo Želeći time zadovoljstvo svoga gospodara Allaha subhanu wa ta'ala. Pa je najbitnija stvar prilikom udjeljivanja i metka da čovjek time cilja, želi zadovoljstvo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah, jenhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Doista Allah uništava, lomi kamatu a unapređuje sadaku. Pa insan, braću moja draga i cijenje sestre, nerijetko nam se dešava, postavljaju nam se pitanja, ako budem tako i tako, e, imam potrebu da uzmem kamatu, čovjek treba da zna, da vjeruje u Allaha njegova e, njegovo obećanje je najveća istina. Jemhaku riba Allah lomi, Allah ne da beričet, Allah uništava kamatu i sve što je zasnovano na kamati. I ja sam više puta o tome govorio. Znajte da kamatni sistem koji danas gospodari i vlada planetom, pitanje je dana samo kada će se slomiti. To svako od, on, od vas koji poznaje ekonomiju zna da kamatni sistem ne može više izdržati. Jemhaqullahu riba. Allah ruši, Allah ne da kamati naprijed. Jemhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allahu napređuje i povećava onima koji daju sadaku. Isto tako, Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže El jedul ulja, hajru min el jedi sufla, gornja ruka ona koja kada čovjek daje i metak, jedan čovjek pruža ruku, a jedan daje. Pa Allah poslanik letu se nam kaže ona ruka gornja koja pušta ovu donju je bolja. Znači osnova je da čovjek pokuša u životu da bude od onih koji će stavljati nekome nešto u ruku, a ne pružati ruku da uzme. Allah poslanik je spomenu da ta ruka gornja ona je bolja od donje ruke. Isto tako kaže Allah poslanik letu se wasalam u radostom hadisu nema niti jednog dana u kojem iziđe sunce, znači svakim danom, a da se u tom danu ne spuste dva meleka. Meleki su Allah subhanahu wa ta'ala nepogrešiva bića. Pokorna Allahu Đelešanu, apsolutno. I zbog svoje pokornosti oni kada dove Allahu Đelešanu, njihove dove su primljene. Pa kaže Allah, poslanik, nema niti jednog dana kada se kada sunce iziđe, u kojem se rodi sunce, a da dva meleka ne siđu sa neba na dunjaluk i kaže jedan od njih, gospodaru, povećaj blagodati i nadomjesti onome ko udjeljuje na Allahovom putu, a drugi kaže, gospodaru, uništi i povećaj probleme onome ko škrtari sa imetkom. Pa insan kada ima imetak, treba kao vid zahvali Allahu što je njega obskrbio, što je njega učinio neovisnim, da i on udjeljuje od toga kao zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, a želeći time i da potpadne pod ovi potpadni pod ovi e, hadise koji govori o vrijednosti udjeljivanja. Jedan od njih je da za njega meleki dovi. Da čovjek se trudi svakodnevno, znači onoliko koliko može da učestvuje u hajru, u akcijama i tako dalje. Isto tako Allah poslanik ali se letu jedne prilike spomenuo jedan interesantan hadis u kojem kaže da će ljudi na sudnjem danu biti pozivani u dženneca različitih vrata. Pa će, kaže, ljudi neki koji su bili klanjači, veliki klanjači, mnogo borili se sa namazom, bit će pozvani u dženneca vrata namaza. Postači će biti pozvani sa vrata rajan, sa vrata posta. Ljudi koji su se borili na lovom putu bit će pozvani sa vrata džihada, Kaže Allah poslanik, a oni koji su bili od onih koji često udjeljuju sadaku, bit će pozvani sa vrata u džennetu imaju samo vrata kroz koja će ući ljudi koji su udjeljivali sadaku. La ilaha illallah. Pa je Bubekr radijallahu ta'alanu poznat po svojoj velikoj ambicioznosti. Kaže Allahu poslaniće, je li svako od nas mora biti pozvan samo s jednih vrata ili ima ljudi koji će biti pozvani sa svih tih vrata? Čebu Bekru nije bio samo cilj da ga pozovu u džennet sa jednih vrata. Nama svima bi to bio cilj. Da je samo da nas pozovu sa bilo kojih vrata. Ne, ne. Ebu je bio mnogo dalje od toga. Kaže Allah je li kaže moramo biti pozvani samo s jednih vrata ili ima ljudi u umetu koji će biti pozvani sa svih vrata. Kaže Allah ali se letu wasalam. Ne, ne Ebu Ima ljudi koji će biti pozvani sa svih vrata dženneta a ja se, kaže, nadam da si ti jedan od njih. Mi da se vratimo našem hadisu, jedna vrata u džennetu imaju kroz koja će prolaziti ljudi koji su bili prepoznatljivi po sadaki koji su mnogo udjeljivali na Allahu subhanu wa ta'ala putu. I za kraj, pogledajte kako je sadaka e, lijep ibadet, lijep gest da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže kada čovjek udjeljuje sadaku nekome komu nije familija, komu nije rodbina, to je sadaka, dobro djelo. Ali ako udjeljujemo sadaku nekog ko nam je rodbina, postižemo islamu dvije velike koristi, dva sevapa. Dijelimo sadaku i obilazimo i čuvamo rodbinske veze. A rodbinske veze, vidjet ćemo poslije u jednom posebnom poglavlju, u islamu su nešto veliko rodbinske veze. Pa čovjek kada udjeljuje sadaku, prvenstveno treba da počni od svojih, znači najbliži od djeci, od supruge, pa onda dalje od svojih rođaka, a nakon toga tamo nekom i dalje. Jer na taj način postiže dvije velike koristi, dva se vapa. Ima nagradu što je udjelio sadaku i ima nagradu čuvanja i pažnje rodbinskih viza. Nakon toga u 38. E, poglavlju koji je imam Ennevevi Rahmetullahi Alehi naslovio riječima čovjek je obavezan da svojoj poroci i ostalima za koje odgovoran naređuje da budu pokorni Allahu i da izvršavaju njegove naređenja, a klonije se njegovih zabrana. Poglavlju kojim ima Nevevi i Alehi želi da spomeni nekoliko argumenata u kojima e, argumenti koji se odnose na to da insan kada ima osobe koje su podređene njemu i on je, hajde da kažemo, nadređen njima, treba da ih podstiče da budu pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je započeo to sa riječima uzvišnog Allaha u suri Taha وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَصْطَبِرْ عَلَيْهَا Naredi čeljadi svoju da molitvu obavljaju i ustraj i istraj u tome. وَأْمُرْ أَهْلَكَ Ti naredi. Ovdje je naredba da se naredi Ti naredi čeljadi svojoj. Wa'mur ahleke bis salati. Ti naredi svojoj čeljadi, svojoj porodici da namaz obavljaju. Pa je propisano mužu kao ajde da kažemo, glavnom insanu u poroci, da ostalim članovima svoje poroci naređuje namaz, da, da ga brini. Ženo jeste li klanjali, tjeco jeste li klanjali, je li nastupio namaz i tako dalje. Vostabir aliha, ustraj na tome, strpi se na tom putu. Nije lako. Čovjek ima troje, četvero. Jeste li klanjali, jeste li abdestili maza zbog naše odgovornosti prema onima koji su koji su sastavni dio i članovi naše poroci, insan treba da brine o njihovom halu, o njihovom stanju, pogotovo o krupnim i najbitnim stanjima, stvarima. Ovdje je došlo da, da je bitan namaz, ali isto tako Čovjek treba da brine i da pazi o svojoj poroci i o članovima svoje poroci, o drugim stvarima. Da li slušaju muziku, da li gledaju filmove, da li su redovno klanjali, da li posti i tako dalje. Znači, čovjek treba da pazi na svoju djecu, na svoju porocu da ih odgaja, da ih nadgleda, da im naređuje dobro, a da svakako da ih upozorava na zlo. Isto tako je Allah Đelšanu kaže u suri Tahrim, ja ledina amenu, ku anfusekum wa ahlikum nara, o vjernici, ovi koji vjerujete u Allaha, ovi koji vjerujete u sudnji dan, čuvajte sebe i koga? I poroce svoje od vatre i džehennema. Prvo čuvaj sebe, brate. Nerijetko mi hoćemo, brinemo se o kraljevima, o prijesednicima, o komšiluku, o načelniku, o političarima, o dajama, o ulemiji i tako dalje, a zaboravljamo na sebe. Pa Allah Žešanu uči nas ovom ajetu da rijedamo prioritete. Ja i ladina amenu, ku anfusekom, ovi koji vjerujete, čuvajte sebe, prvo sebe i porodice svoje od vatri. Kako će čovjek čuvati svoju porodicu od vatri? Jer sutra kada na sudnjem danu bude naređeno, ne daj Bože, da našu porucu vode u vatru, da mi kažemo, e, sad ću vas ja zaštititi. Ne. Misli se, čuvajte svoju porucu od vatre na dunjaluku, tako što ćete ih podučiti, tako što ćete ih odgajati, tako što ćete im narediti ono što je dobro da čini, tako što ćete ih upozoriti da ono što je loše da to ne čini, da je uputa da Allah Đelšanu. Ali ono što mi možemo jeste nadzor, jeste odgovornost, jeste briga da čuvamo sebe to je najveći prioritet, a nakon toga i da čuvamo svoju porodcu. A rekli smo kako ćemo ih čuvati? Tako što će čovjek voditi evidenciju. Jesu li djeca klanjala, kako se nose kada idu u školu, kako se ponašaju, kako izgledaju, šta slušaju i tako dalje. Čovjek ima odgovornost kao što će nam doći u hadisu i već jednom spomenut u ovoj knjizi. Svi ste i pastiri, svi ćete biti odgovorni za svoje podaništvo. <clears throat> u sljedećem hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim stoji E, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao Hasan, sin Alin radijallahu ta'ala anhu, jedan put je uzeo jednu od datula koja je bila data za sadaku. Pa ju stavio u usta Allahu poslanika ali se letu selam vidio je to i povikao uf, uf, baci to, zar ne znaš da mi ne jedemo sadaku. Hasan radijallahu ta'ala anhu, e, znači za vrijeme života Božeg poslanika ali se letu bio je malo dijete. Jedne prilike je uzeo datulu nije znači uzeo nešto veliko, zaloga jedan datula i stavio je datulu u usta. Allah poslanik alaih salatu wasalam želi od e, mladosti da to dijete nauči da pazi na propise. Pa kaže Allah, poslanik u, onom, u našem nekom žargonu, ostavi to. Zar ne znaš kako nisi znao, zar do sad nisi naučio da mi ne jedemo sadaku. Allah poslanik alaih salatu wasalam njemu i njegovoj poroci bilo je zabranjeno da jedu E, Zekjat. Pa Allah poslanik ovdje, znači pogledajte, iako je pravilo, veliko pravilo islamu, da se malehnoj djeci i maloljetnoj djeci tolerišu određene stvari koje se ne tolerišu velikima. Ali opet ovdje Allah poslanik, iako je Hasan bio dijete, uči ga, upozorava ga, odgaja ga, sine moj, unuk, pazi, šta jedeš, zar ne znaš da je to zabranjeno nama? Pa insan tako isto, ugledajući Allah poslanika, ali se letu treba svoju djecu da lagano navikava na propise Islama. Pa su spomenuli islamski učenjaci, iako će nam to doći naknadno, da od malena treba dijete navikavati na namaz. Ako je, ako je žensko dijete u pitanju, od malena da se navikava lagano na mahramu. Zamislite, djevojka evo rećemo da u 15. godini postane punoljetna. Prije 15. godine nikada nije obukla mahramu. I nije je obaveza i nakon što postane punoljetna u 15. godini treba da nosi šerijatsku odjeću hijab. I vi sutra kažete svojoj čerci koja je već išla u školu 5. 6. 7. možda razred, niko je ne zna pod mahramom. I kažeš sutra čeri ti si postala punoljetna, dobila si mjesečnicu i tako dalje, ti bi sutra trebala da nosiš mahramu i hijab to je zaista preteško. Dok ako to dijete od svoje sedme, osme, desete godine lagano se navikava na mahramu, pa nekada u školu u mahrami, nekada bez mahrami, pa u prodavnicu u mahrami, bez mahrami, nekada, pa u džamiju sa mahramom, pa u mejtev sa mahramom. I onda kada dođe vrijeme za to, ta mahrama nije strana tom djetetu. Nije mu teško da se pokori onome što mu je naredio njegov gospodar. Isto je pitanje sa namazom. Ako bi zamislili dijete da do 15. godine nikako ne klanja, pod navodnicima zato što nije punoljetno, nije griješno, i onda u 15. godini mi djetetu kažemo od sutra sine moraš klanjati pet vakat namaza. Trebaš abdestiti, trebaš ovu, trebaš onu. Mnogo je to teško. Dok ako dijete od rane mladosti kao što je došlo u hadisma koji ćemo sada citirati, od sedme godine lagano djetetu, hajde sine abdesti, hajde sine klanjaj, pa jedan namaz klanja, pa jedan ne klanja, pa klanja farze, pa ne klanja sunnete, ali bitno je da se navikava. Da se navikava na uvjete namaza, na abdest, da se okrene prema kibli, da klanja u čistoj odjeći, da navikne se i tako dalje. Pa je znači veoma bitno navikavati djecu od malena da žive po principima islama, da ono što je zabranjeno da ostavi, da ono što je naređeno da lagano pokušaju tu prakticirati. <clears throat> Nakon toga 299. hadis <clears throat> Ebu Seleme, pastora Allahu poslanika alaih salatu wasalam, kazuje kao dječak bio sam pod skrbništvom Allahu poslanika alaih salatu wasalam. Allahu poslanik je oženio njegovu majku. Kaže, dok bi mi jeli, ja sam pružao ruku svoju po cijeloj posudi. Znači, stavi se posuda da se jede, pa bi dječak, kao dječak, malehan dječak, jednostavno iz neke svoje radoznalosti uzimao bi hrani, odsakli, malo ovda, malo onda i tako dalje. Opet ovaj hadis šalje nam najveću poruku da treba djecu od malena odgajati. Makar oni ne bili griješni, ali treba odgajati. Pa Allah poslani kada je vidio e, tog dječaka koji je bio sin njegove supruge, Allah poslanik alaih salatu wasalam na lijep način kaže ja o dječače, izgovori bismilu kada želiš da jediš. Ovaj hadis se sada smatra jedan od temeljnih hadisa u poglavlju konzumiranja hrane. Jer nas je naučio tri velike stvari. Pa kaže Allah poslanik, o dječače, kada želiš jesti, semillah, reci bismillah. I o tome ćemo inšala poslije govoriti o propisima izgovaranja bismile na početku jela, ali svakako pohvalno je sunnet da čovjek kada želi da počne jesti, da kaže bismila. Kaže počni sa bismilom, jedi desnom rukom. I mi smo, nekada sam pisao ja čak na, na internetu jedan eh, cijeli eh, tekst o propisima jedinja desnom rukom. Mi ako pogledamo hadise Božih poslanika vidjet ćemo da postoji tri kategorije hadisa koji govori o jedinju desnom rukom. Imamo prvo hadise da je Allah poslanik naredio da se jedi desnom rukom. Kul bi naredbena forma jedi desnom rukom. Imamo druge hadise gdje je Allah poslanik zabranio, zabrana da se jede lijevom rukom. Nažalost, sveni broj ljudi danas da li neko ponašajući zapad ili neki drugi znači razloga, vidjet ćemo da ljudi uzmu znači nož u desnu ruku, a viljušku u lijevu i onda viljuškom ili vilicom jedu e, lijevom rukom. Što je neispravno? Čovjek treba da desnom rukom drži vilicu i da njom jede, a lijevom rukom da drži nož. A ako tako ne zna, onda će uzeti znači nož u desnu ruku, izrezati svoju hranu i onda će viljušku uzeti ili vilicu drugom, desnom rukom i to jesti. Bez obzira da li se to nekom sviđalo, da li to bio neki bonton ili ne bonton, nama je najveći bonton, bonton kojeg je postavio Allah poslanik alejhi salatu wasalam, pa nam je naredio da jedemo desnom rukom, zabranio nam da jedemo i da pijemo lijevom rukom. Danas velik broj muslimana iz navike, iz glumeći tamo nešto, piju lijevom rukom, da li je to sok, da li je to čaj, da li je to kava i tako dalje. Dok musliman treba da svoje postupke neprestano vaga sunnetom Božih poslanika, ali salatu wasalam, pa treba da jedi i treba da pije desnom rukom. Allahu poslanik ali se letu treća kategorija hadisa koji govori o jedinju jeste kategorija da jedne prilike Allahu poslanik vidio čovjeka kako jede lijevom rukom. A mogao je da jede desnom rukom. Pa mu je poslanik rekao jedi desnom rukom. To što radiš nije dobro. Pa je kazao ne mogu. Ali nije bio iskren nije bio iskren. Mogao je, ali jednostavno njegov ego mu nije dao da se pokori. Pa kaže Allahu poslanik, ako ne možeš i ne mogao. Znači ako lažeš, ja dovim Allahu Đeršanu da i ne mogneš. Pa kaže, nikada više desnu ruku nije podigao prema svojim ustima, jer ga je njegova oholost i kibur spriječila da se pokori Allahovom poslaniku, ali se nam Pazite, Nekada u islamu ljudi dijele stvari krupne i sitne stvari i definitivno nisu sve stvari u islamu na istom nivou. Ali nekada sitne stvari su bitne. Pogledajte kako čovjek se može uzoholiti zbog jednog sitnog propisa do te mjere da dovi protiv njega Allahu poslanik ali salatu wasalam. Pa što danas naći ljude, ma to je sitnica, vi samo gledate neke sitne stvari, mi gledamo sitne stvari i gledamo krupne stvari. Cilj nam je da slijedimo sunnet Božih poslanika, ali i se nam u naj, najvećoj tančini i u najveću sitnicu. Nakon toga onaj poznat hadis koji smo već jednom komentarisali u proteklim e, predavanjima kada smo govorili hadis od Ibnu Omara da je Allah poslani kazao svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani o svome podaništvu. Imam halifa ili znači neko ko je šef bit će pitan za svoje podanike. Čovjek je nadzornik, pastir i šef u svojoj poroci, pa će biti pitan za svoju porucu. Žena je pastir u kući svoga muža, bit će pitana za svoju djecu i tako dalje. O tom hadis smo zaista e, detaljno govorili u jednom od prethodnih e, predavanja. E, hadis koji nas uči raspodjelu prioriteta u islamu. Pa svako treba da zna šta su njegove obaveze i zašto će biti pitan na sudnjem danu. <clears throat> U 301. hadisu od Amra ibn Shu'aiba se prenosi on od svog oca, on od svoga djeda radijallahu ta'ala anhuma, da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao Muru auladekum bis salati wa hum ebna seba sinin naredite vašoj djeci onda kada napuni sedam godina da obavljaju namaz. Prva stvar, Allah poslanik se obraća roditeljima. Pa kaži kada vaša djeca napuni sedam godina, naređujte im da obavljaju namaz. Djeci u sedmoj godini, kada napuni sedmu godinu, nije obaveza da klanjaju. Pa su islamski učenjaci se začudili kako ovdje da je naređeno roditeljima da naređuju djeci nešto što im nije obaveza. Pa smo rekli da se time želi i navikavanje djeci. Ali određen broj islamskih učenjaka ovdje je kazao da se ova naredba odnosi na roditelje u smislu o roditelji, vi naređujte svojoj djeci da obavljaju namaz kada napuni sedam godina. Pa roditelji koji to ne čine, oni su griješni, a ne djeca. Jer djeca prije punoljetstva ne mogu biti griješna ako nešto i uradi što je loše. Ali roditelj može, zašto? Jer se nije povinovao naredbi Božijeg poslanika. Pa je privikavanje djece jedan vid obavezi. Svakako ima učenjaka koji su kazali da to nije obaveza, ali je naredbena forma. Allah poslani kaže, naređujte svojoj djeci, o roditelji, o očevi, o majke, svojoj djeci naređujte da kada napune sedam godina da obavljaju namaz. Kaže Allah poslanik se salatu wasalam i udarite ih radi namaza kada napune deset godina. Znači kada dođu do desete godine, već ne samo da koristite, hajde kažemo, odgojni termin, hajde klanjaj, hajde klanjaj. Ako ima potrebi, a svakako, pazite, ove hadise treba ispravno razumjeti. Nekada ljudi e, e, uzimaju e, hadise određenog poslanika, ali se iz konteksta. Kada kaže Allah poslanik, ali se i udarite izbog zbog namaza, ne misli se tu udarac, kao što su kazali svi komentatori koji govori komentarišući ove hadise, da se to misli odgojni udarac. Čak še Usemin Rahmetullah i kaže, ako misliš da će taj odgojni udarac koji je blag, koji ne ostavlja traga, koji ne lomi, koji nije po licu, ako misliš da taj udarac neće polučiti rezultate, nemoj da udaraš. Pa znači, e, ispravno treba shvatiti hadise Božih poslanika. Pogledajte e, koliko je mjesto namaza u islamu da od sedme godine dijete treba navikavati i ako roditelji ne budu navikavali, po mišljenju velikog broja učenjaka, oni su griješni. Kada dođe do desete godine, a još dijete nije punoljetno, treba znači malo i požešćati mjere kako bi se dijete uozbiljilo u pogledu namaza. Nažalost, koliko je nas u 25. i 30. i 35. i 40. godini koji se indolentno odnosimo prema namazu zbog utakmica i nekih razno raznih drugih razloga, mi ne klanjamo namaz. Pogledajte koliko je bitan namaz u islamu da se dijete od sedme godine navikava namazu. U desetoj godini, kada napuni deset godina, ako znači taj savjet i kritika ne upali, ako čovjek misli da će to ostaviti traga, da malo i odgojno udari svoje dijete kako bi shvatilo koliko je mjesto namazao i samo da se čovjek ne može sa tim poigravati. Pa smo rekli, znači, e, ovaj hadis u kojem Allah poslanik ali se kaže e, kada djeca vaša napuni sedam godina naređujte im da obavljaju namaz, ukazuje na bitnost namaza. Isto tako kada smo rekli e, riječi Božih poslanika, kada napuni deset godina i odgojno ih udarite, misli se ako znamo i ako pretpostavljamo da će taj udarac, odgojni udarac, ako će ostaviti pozitivnog traga na naše dijete. <clears throat> Isto tako e, kao što dijete treba navikavati na namaz, treba ga navikavati i na druge propise, velike propise islama, od posta, od hijjaba i tako dalje. I isto tako, islamski činjaci kada govori o ovom hadisu, kao što dijete treba od sedme godine navikavati da obavlja namaz, treba ga navikavati i na uvjete namaza. Pa treba od malena da dijete zna da se u namaz ne može ulaziti svakako. Da treba lagano abdestiti, da se treba čistiti od velike i male nuždi, da se treba lijepo obući, da se treba okrenuti prema kibli, da treba nastupiti namasko vrijeme jednostavno da dijete lagano se navikava prakticirati namaz u njegovom znači potpunom, potpunom i izvornom obliku. Svakako rekli smo e, dijete prije punoljetstva nije griješno, tako da se djetu mnoge, mnoge stvari mogu progledati u pogledu namaza, ali znači lagano dijete treba na lijep način, postičući ga, govoreći o vrijednosti namaza, treba ga lagano uključivati u namaz, voditi evidenciji je li klanjalo, kako klanja i tako dalje. <clears throat> I na kraju, e, zadnja stvar u ovom hadisu i time ćemo ako Bog da završiti večerašnje predavanje, da je Allah poslanik Ali Seratu Seram e, kazao e, djecu rastavite nakon desete godine, rastavite ih u posteljama. E, ovaj hadis nosi isto, znači odnosno ove riječi nose mnoge propise. Ja sam nekada o tome pisao jedan kompletan članak pa oni koji imaju želju mogu da ga pročitaju. U svakom slučaju, znači e, rastavljanje u postelji djece može biti na nekoliko načina. Prva stvar jeste ako ima insan mogućnost, a to nije obaveza, da svako dijete ima zasebnu malu, ako ništa, sobicu gdje će dijete moći sjediti, učiti e, jednostavno e, i, i bit će komotnije u smislu otkrivanja avreta, preslačenja i tako dalje. Ako čovjek to ne može obezbijeti, a nije obaveza, onda nema smetnji da u jednoj sobi bude više djeci ali znači treba da svako od njih ima zaseban krevet. To je znači drugi stepen da više djece bude u jednoj sobi, ali da svako dijete ima svoj krevet. Jer se riječ Allahog poslanika ali salatu wasalam po nekim učenjacima odnosi da svako dijete, kao što je došlo nakon desete godine rastavite svoju djecu u krevetu, e, znači da svako dijete treba imati svoj zaseban krevet. Ako ne daj Bože čovjek zaista ne bi imao mogućnost ne bi imao mogućnost da svakom djetu obezbijedi krevet pa će na većem krevetu spavati nekoliko djeci, onda obavezno, obavezno da svako dijete ima zaseban pokrivač da svako dijete ima zaseban pokrivač. Ako bi znači pod istim pokrivačem spavalo više djece, onda se to jasno krši sa riječima Allahu poslanika ali salatu wasalam u kojem stoji i nakon desete godine rastavite svoju djecu u postelji. Svakako ako insan može ima mogućnost da je najbolji da svako dijete ima zaseban, e, ima zaseban krevet. Ali ako ne može, onda minimalno što treba jeste ako bi djeca morala spavati na nekim većim ležajima, više djeci u E, znači na jednom krevetu, onda svako dijete treba da ima zaseban pokrivač. To je ono što su islamski učenjaci kazali u komentaru ovog hadisa. Molim Allah da nas učesti na putu isti. Molim ga Subhanu Atala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim ga Subhanu Atala da nam e, oprosti grijehe i na kraju subhaneke Allahumma ve bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente stagfiruke wa etubu